En toe Samuel oud was, het hy sy seens as richters oor Israël aangestel. Die naam van sy eerstgeborene was Joel, en die naam van sy tweede Abba, richters in Bers, Ba. Maar sy seens het nie in sy weer gewandel nie, hy het onrechtvaardige wens achterna geloop en omkoopgeskenke aangeneem en die reg verdraai. Toe kom al die uitstes van Israël bij mekaar, en hulle gaan na Samuel en Rama en sê vir hom, kyk, hier is uit, en die seens wandel nie en weer nie, stel nou een koning oor ons aan om ons te rug soos by al die nasies. Maar die woord was verkeerd in die oor van Samuel toe hulle gesê het, gee ons een koning om ons te rug, en Samuel het tot die Heere gebid. Toe sê die Heere vir Samuel, luister naar die volk en alles wat hulle aan jou sê, want nie jou het hulle verwerp nie, maar my het hulle verwerp om nie koning oor hulle te wees nie. Soos al die werken wat hulle gedoen het, van die dag af dat ik hulle uit Egypte laat optrek het tot vandaag toe, dat hulle mij verlaat en ander goede gedien het, so doen hulle ook met jou. Luister dan nou na hulle, jy moet hulle net ernstig waarski en hulle die reg van die koning meedeel wat oor hulle sal regeer. Samuel het toe al die woorden van die Heere oorgebring aan die volk wat de koning van hom gevra het. En hy het gesê, dit zal die reg wees van die koning wat oor hulle sal regeer, Jylle sien sal hy neem en hulle vir homself aanstel by sy waar en by sy perde, dat hulle voor sy waar uit hart loop, en om hulle vir homself aan te stel as overstes oor duisend en overstes oor vijftig, en om sy land te ploeg en om sy huis in te samel, en om sy oorlogswapens en gereedskap vir sy strijdwaans te maak. Ook jylle dochters sal hy neem as salfmingsters en as kooksters en baksters. In van jelle landen en jelle wingerde en jelle olijfboorde zal hij die beste neem in onze dienaars gee. In van jelle zwaailanden en jelle wingerde zal hij die tiendes neem in dat onze hoofdienaars in zijn dienaars gee. In jelle slaven en slaffenen en jelle beste jongmannen en jelle jessel zal hij neem in vir sy werk gebruik. Van jelle kleinvee zal hij die tiendes neem, en zelf zal jelle zijn slaven wees. En in die dag zal jelle roep van die heel koning wat jelle verheel verkies het, en die Heere sal jylle in die dag niet verhoor nie. Maar die volk het geweier om na Samuel te luister en gesê, Nee, maar daar moet de koning oor ons wees, dat ons ook kan wees soos al die nasies, dat ons koning ons kan rig en voor ons uittrek en ons oorloof voer. En Samuel het al die woorden van die volk aangehoor en het voor die oren van die Heere uitgespreek. Toe sê die Heere vir Samuel, luister na hulle en stel een koning oor hulle aan. En Samuel het voor die mannen van Israël gezegd: Gaan heen, elkeen na sy stad.